บุ๊กทูเก้าสิบห้าคำสันธานสองสปอลูชนิกิดว а เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Відколи вона більше не п р а ц ю ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ วิดอดรู ж е นยะใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน Так, вона більше не працює з того часу, як вона одружилася. ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย З того часу, як вона одружилася, вона більше не працює. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข Відтоді, як вони знаються, вони щасливі. ตั้งแต่พวกเขามีลูก З того часу, як вони мають дітей, вони виходять рідко. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Коли вона зателефонує? ขณะขับรถหรือ під час їзди? ใช่ Так, тоді, коли вона керує авто. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Вона зателефонує тоді, коли вона керує авто. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Вона дивиться телевізор тоді, коли вона прасує. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Вона слухає музику тоді, коли вона робить свої справи. ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น Я нічого не бачу, якщо я без окулярів. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Я нічого не розумію, якщо музика така голосна. ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Я нічого не відчуваю, якщо я маю нежить. เราจะนั่งแท็กซี่ Ми беремо таксі, якщо йде дощ.